Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es, presteris Jānis un dienas katehēzē, turpinam eh, lasīt un pārdomāt baznīcas sociālo mācību un šodien īpaši runāsim par kopīgā labuma principu, vienu no tādiem pamatprincipiem baznīcas sociālajā mācībā. Ja tev ir jautājumi, vai tu dzirdi mūsu un gribi eh, piebilst kaut ko padalīties ar savu pieredzi, kā īstenojas šis kopīgais labums vai ko tu domā par šo kopīgo labumu, tad to tu vari darīt kā ik rītu, sūtot īziņas vai zvanot. Īziņa telefona numurs 2 66 77 272, bet zvaniem 679 691 31. Jā, tieši tā, kopīgais, kopīgais labums. Ko tas nozīmē? Kas tas tāds ir? Uh, vai vispār mums kaut kas tāds ir vajadzīgs? Man varbūt tās tāpat gribas provokatīvi e, pajautāt. Un, protams, tā kā domājam par kādiem no tādiem sabiedrības uzbūves pamatprincipiem, tad man šķiet nebiļus mums jāiz, jānonāk ir arī līdz šeit sarunai par kopīgo labumu, un es domāju, mūsdienās šodien mēs aizvien vairāk un vairāk arī saprotam, kad ir jārunā par šīm lietām, kad, diemžēl, eh, pastāvošā eh, sistēma, kārtība nav tāda, kas var palīdzēt mums visiem eh, baudīt cieņpilnus labumus, kā, kā to dara varbūt tās bagātākie cilvēki, un līdz ar to, protams, parādās ar vajadzību runāt par to, kad Jā, ja kaut kas nav kārtībā, tad ir jāmaina šīs lietas un iespējams uh, individualistiskā un atkal varbūt tās tas izklausas ļoti tā uh, nosodoši un kritiski, kad manas individuālās tiesības uh, un tiek uh, kaut kādā veidā apšaubītas vai apdraudētas um, dēļ sarunas par kopīgu labumu, bet uh, Nē, tā nebūtu nav. Dzirdējām arī šajā eh, sociālajās mācības pārskatā par to, ka eh, visu pamatu pamats ir, protams, šī eh, cieņa, cieņa, ko mēs izrādām katram individam un cieņa, ko mēs izrādām arī tautām, kopienām, valstīm. Un, un tas nekādā ziņā neatņem šo cieņu, neatņem arī neko no otra cilvēka, ja tā var teikt, neatņem neko no otra cilvēka, bet gluži otrādi dod uh, otram cilvēkam to, kas arī viņam pienāks un ne tikai man. Jā, bet uh, kopīgais labums. Mēs jau uh, nedaudz uzsākuši šo sarunu, bet vēlos atgādināt, ko tad baznīcas sociālā mācība saka, kas tas mm, ir kopīgais labums un, un kādā veidā mēs varam uh, to īstenot, e, sasniegt e, e, mūsu sabiedrībās. Tātad kopējais labums, kā tiek definēts, vispirmām kārtām, kā tiek definēts. Tādā plašā nozīmē ar kopējo labumu saprot visu to sabiedriskās dzīves apstākļu kopumu, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan to atsevišķajiem locekļiem. Tātad sabiedriskās dzīves apstākļu kopums, kas ļauj gan personīgi, individuāli, gan ar kopienai, sabiedrībai attīstīties, eh, pilnveidoties, un, kā šeit saka, pilnīgāk un vieglāk attīstīties un, un augt un pilnveidoties. Tas ir, tā ir tātad runa par kopīgo labu sabiedrības dzīves apstākļu eh, kopums. Ehm, es aizdomājos par tam apstākļiem, bet eh, droši vien tā arī ir eh, nodrošināt eh, šos apstākļus tādus, lai ik viens atbilstoši savām spējām var sevi arī īstenot un iegūt arī baidzīgo, baidzīgos labumus, lai spētu nodrošināt sev cilvēku cienīgu dzīvi un uh, Un turklāt tas neatiec tikai uz mani individuāli, bet eh, sabiedrībā kopumā, lai mēs eh, viens otram spētu nodrošināt <clears throat> eh, šos labos dzīves apstākļus, jā, viens otram. Tas nav tikai, tas nav tikai par, par mani un kā lai es par sevi parūpējos, bet tieši tā arī iekļauju otru cilvēku, un ar otru cilvēku saprotot um, visus uh, tos, kas, uh, kas ir, nu, kā teikt, ar kuriem es sastopos, ar kuriem es dzīvoju, vai tas būtu vienā kopienā, valstī, pasaulē galu galā, mani, uh, tādā nozīmē, kad uh, es iekļauju arī uh, šo otrā cilvēka uh, perspektīvu skatījumu uz lietām, ņemot vērā arī viņa vajadzības un ne tikai domājot un, un cenšos, cenšoties realizēt savas vajadzības, kas varbūt tās izklausas ļoti revolucionāri, jo esam raduši domā tikai par sevi un varbūt tās arī kaut kādā ziņā attaisnojam to, jo kas tad cits par mani padomās, vai ne? Bet ja redzam, ja mēs visi tikai par sevi domājam, izslēdzam jebko citu, jebkuru citu ārā, tad ātri vien nonākam strupceļā, kur eh, kādā esam šobrīd, eh, tādā globālā mērā, nu, kad nav, nav iespējas vairs turpināt eh, šajā sistēmā, kad ir jānotiek kaut kādām pārmaiņām, lai, lai tiešām nodrošinātu ciņpilnu un pilnīgu un vieglu attīstību visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Uh, Kopējais labums turklāt nav tikai tāda matemātiska, un šeit arī tiek teikts matemātiska uh, sasumācija, kurā tad šie labumi tiek um, sadalīti uh, pa katru, katram pa uz galviņas, ja, katram sabiedrības loceklim, nē, uh, tas nav, nav vienkārši pa šādu matemātisku nu, kopīgi labumu sadalīšanu. Uh, bet, bet jā, ka tas ir skatoties tiešām uz, uz visām tām baidzībām, uh, uz visām tām vajadzībām, kas kuram katram ir vajadzīgas. Tātad kopējais labums, lai gan pieder visiem un ikvienam ir un paliek kopīgs, jo ir nedalāms un to iespējams sasniegt, vairot un saglabāt tikai kopā, paturot prātā arī nākotnes perspektīvu. Tātad uh, Eh, kop, šis kopīgais aspekts tiek uzsvērts. Eh, un atkal, manuprāt, eh, šī, šie, šie daži teikumi tik ļoti spēcīgi izskan šodien mūsdienās, mm, kad, jā, kad kopā, kopā un nepārtraukti, to mēs dzirdam visdažādākos kontekstos, tai skaitā arī mūsu pasaules lielvaru, ekonomisko lielvaru um, um, vadītāju eh, runās izskan šis, eh, šis eh, kopīgi, kopā, ka mēs kopā tikai varam arī, nu pat kā bija valsts svētku, kur arī Latvijas valsts prezidents runāja un arī uzsvēr šo kopīgu aspektu, nu tā ir pilnīgi bezmaz vai taustāma jau apziņa par to, ka mēs nevaram viss tikai tādā sautīgi individualistiskā um, attieksmei eh, dzīvot, ka mums ir eh, jābūt atvērtiem un iekļaujošiem eh, un kopīgi jādarbojas šajā, šī kopīga labuma veicināšanā. Tieši tāpat kā ikviena individuāla morāliskā rīcība īstenojas darot to, kas ir labs, tā arī sabiedrības darbība sasniedz pilnību, radot kopīgo labumu. Nu, un šeit salīdzinājums ar to, ka mūsu eh, personīgās morālās rīcības ir tās, kas um, tiek īstenots tajos brīžos, kad mēs darām labu, tāpat tās ir sabiedrība kopumā, vai, ja patīk valsts kopumā, tikai tad, eh, kad uh, dara labu, arī tiek īstenots ar šīs, man pat gribas teikt tā, valsts uh, uzdevums, valsts eh, misija. Eh, būtībā kopīgo labumu var uzskatīt par morālā labuma sabiedrisko un kopienisko aspektu. Tad, tad kopīgais labums ir kā tāds morālas eh, standarts sabiedrības mm, kontekstā līmenī runājot. Ehm, tā kopīgais labums, paturam prātā, ārkārtīgi būtisks aspekts, bet mums ir telefons zvans. Nē tomēr nesagaidīja tamēr atbildu. Ja gadījumā dzirdat, droši zvanat un pagaidat, kad es pieslēdzu jūs, jo mm, tad es arī aprunāšos ar jums droši. Eh, bet jā, vēlreiz, kopīgais labums. Ehm, visu to, ehm, visu to sabiedriskās dzīves apstākļu kopums, kas palīdz eh, pilnīgāk un vieglāk attīstīties, augt un, un ehm, veidoties gan individuāli, gan grupām. Turklāt ne matemātiski panākams un panākams tikai tad, kad mēs tiešām visi kopā ejam uz šiem mērķiem un, un apzināmies to, ka tas, kas mums ir dots, no vienas puses ir man īpašumā dots, no otras puses tas ir uh, mums eh, kopīgi eh, jāuzņemas atbildība eh, par to, kas mums tad ir dots. Un, protams, es uzreiz domāju par materiālām lietām, par, par pasauli, par, tiem, par to dabu un visu ko citu, kas mums šeit dots, bet arī par, par ekonomisko un politisko mm, pārvaldību, kas arī ir nevis uzticēts tikai kādam politiķim vai partijai, par kur es esmu balsojis, vai uh, vai kādiem atsevišķiem ieceltiem cilvēkiem eh, amatos, bet kad tas ir kaut kas, par ko mums ikvienam atbilstoši savam um, no statusam, savam, saviem pienākumiem, darbam, eh, stāvoklim arī ir jāuzņemas um, kopīgi šī atbildība. Nu, tālūk, ja. Um, Sabiedrība, kas visos līmeņos patiesi vēlas kalpot cilvēkam par savu galveno mērķi, izvēlas kopīgo labumu, jo tas ir visu cilvēku un visa cilvēka labums. Tātad sabiedrība, kura vēlas kalpot cilvēkam par galveno mērķi, izvēlas kopīgo labumu. Un, eh, kā jau iepriekš arī teicu, ar šīm baznīcas sociālās mācības principiem mēs varam arī izvērtēt eh, mūsu pašu sabiedrību, gan tādu lokālo, tur, kur mēs atrodamies, dzīvojam, tā kopiena, kurā mēs esam, bet arī nedaudz eh, lielākā, globālākā valsts līmenī un, protams, Eiropas un pasaules līmenī izvērtējot, kā ir, vai, vai šis kopējais labums ir uh, princips, kas nosaka mūsu lēmumus, mūsu rīcības? Jā, tā mēs varam pajautāt. No kopīgā labuma izrietošās prasības atkarīgas no sociālajiem apstākļiem konkrētajā vēstures periodā un ir cieši saistīts ar personas un tās pamattiesību respektēšanu un vispusīgu atbalstīšanu. Tad, tad arī kopīgais labums varbūt tās konkrētā vēsturiskā situācijā uh, uh, iegūst citādāku, citādākas aprises izskatu, ko tas nozīmē. Kopīgais labums pirms simts gadiem bija citādāk iespējams niansēti izprasts, kā tas ir šodien. Izprasts un uz tā tiek arī uzsvērts, ka šī, šī kopīgā labuma uh, prasības ir atkarīgas no šiem apstākļiem, vēsturiskiem, sociāliem apstākļiem, kuros tad mēs atrodamies, bet kā, tādi, kā tāds pamats arī šajā gadījumā ir e, pamatiesība respektēšana un atbalstīšana, vispusīga, turklāt vispusīga atbalstīšana, pamatiesību vispusīga atbalstīšana. Kas tad ir šīs par e, pamatiesībām, par kurām tiek runāts. Nu, šeit, šajā dokumentā, sociālās mācības kompendijā, tiek uzsvērtas sekojošas lietas, un es vienkārši viņas nolasīšu atkal vienkārši mums, lai mēs dzirdam un varbūt spējam izvērtēt, paskatīties uz sevi un, protams, izvērtēt arī uh, citus, kā tad mums veicas. Bet tātad šīs vispusīgi atbalstāmās pamattiesību respektēšana, uz ko tiek uzsvērts runāja par kopīgo labumu, un šeit jādomā ir par mieru veicināšanu, miera veicināšanu, mm, nekas um, ārkārtīgi jauns un tomēr ļoti, ļoti aktuāls šobrīd miers un tā veicināšana, var, valsts varas organizāt akcijas, kā, kā valsts vara tiek organizēta, uh, spēcīga tiesiskā kārtība un tās veidošanas, vides aizsardzība, um, cilvēku dzīves pamatnodrošinājums, um, kā daļa vienlaiks ir arī cilvēku tiesības, šeit tiek teikts, un te atkal uzskaitīts pārtika, mājoklis, darbs, izglītība, kultūra, uh, transports, veselības aprūpa, brīva informācijas aprete un arī reliģiskās brīvības aizsardzība. Še, tātad šī cilvēka dzīves pamat nodrošinājums, kas ietver uh, tādas lietas kā pārtaga, mājokļu darba, izglītību, kultūru, transportu, brīvai informācija, veselības aprūpa, reliģiskās brīvības īstenot, kas ir arī cilvēku tiesību uh, pamats. Un ņemot vērā visu šo, ņemot vērā uh, Eh, šos eh, daudzos aspektus, to, tos ir jārespektē, jāciena un arī jāveicina, jāatbalsta, un to darot, mēs varam runāt arī jau par uh, kopīgo labumu un par to, ka tas tiek arī īstenots, ka tas nav viss tāds kāds abstrakts termins, uh, par kuru neviens īsti līdz galam nezin, nu, ko tad mums ir jādara, bet ļoti skaidri un gaiši, ka kopīgais labums ietver šo pamat, pamat nodrošinājumu, cilvēku dzīves pamat nodrošinājumu, cilvēku tiesību cieņu, respektēšanu un, un atzīšanu un, un daram visu iespējamo, lai uh, to arī īstenotu. Tātad ikvienas nācijas pienākumu atbalstīt patiesu starptautisko sadarbību, arī šāds aspekts tiek iekļauts eh, eh, kā, kā būtisks kopējā labuma eh, īstenošanai daudz, daudzas lietas, daudzas, jo daudzas lietas un visas ir vienlīdz svarīgas, lai tiešām mēs varētu īstenot šo cēlo kopīgā labuma principu. Rādum arī klausītāju, kā jums šķiet, kā mums veicas ar kopīgā labuma īstenošanu, vai kopīgais labums ir kaut kas, kas ir, ir mūsu, kā teikt, acu priekšā, kad mēs runājam un pieņemam lēmumus, kad mūsu valstī tiek pieņemt lēmumi, vai, vai, vai ir citādāk, vai ir kaut kādas uh, partiju interešu uh, labums, par ko tiek vairāk domāts. Nu jā, es speciāli tā provokatīvi aicinu pārdomāt uh, par šiem jautājumiem, bet neatstāt to tikai tādā tur politikas līmenī, bet padomāt arī par maniem personīgajiem lēmumiem, jo galu galā uh, šis kopīgais labums arī tiek īstenos caur manu personīgo lēmumu rīcību, attieksmi. Nevis kā tikai tāda abstrakta nācija, abstrakta kopiena, bet caur katra individuālu personīgo lēmumu un rīcību mēs arī īstenojam šo, šo kopīgo labumu. Kā ir tad arī ar mani, vai, vai tas ir kaut kas, kas, kas vada manas rīcības. Vismaz kaut kādos brīžos, kā es teicu, iespējams tad, kad mēs mm, balsojam, lemjam par mūsu priekšstāvju parlamentāriešu vai, vai mm, mūsu pašpārvalžu, tātad municipalitāšu priekšniekiem, deputātiem, ka tajā līmenī tad iespējams vieglāk ir apzināties, apzināties šo mūsu atbildību par kopīgo labumu, bet vai, vai ar to viss beidzas, vai tomēr mēs arī citādos līmeņos ļaujam šim principam īstenoties mūsu uh, izvēlēs un lēmumos. Uh, nav jāatbild, ja negribat, bet ja gribat uh, kaut ko piebilst, pateikt, atbildēt, tad rakstiet 266 77 27 2 vai zvaniet 67 969 131 un aprunāsimies, bet jau pēc mazas muzikālas pauzītes. cieši klāt ir tas, ko vēlas mana sirds. Būt tavā tuvumā, piedzīvot mieru, ko vari dot. visu pēc kā. Dziļi sirdī tiecas, vari piepildīt, un es lūdzu ikdienas tevi. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, sveicināti! Šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē runājam par kopējā labuma principu, kā vienu no tādiem pamata principiem baznīcas sociālajā mācībā, ap kuru noriec, norit sabiedrības tāda uh, veidošana, uh, uzbūvus, kā tiek likt, tas ir kā tāds pamats, uh, uz kā tiek likta arī sabiedrības uh, attīstība, labklājība, jā, visa tā labā veicināšana. Mūzikas pauzītē bija telefons zvans, un man šķiet bija vērtīga doma padaloties nedaudz par, par tādu aspektu, kā kā, nezinu, es to nosaucu par tādu, laikam, lepnība, kā mm, šķērslis kopīgā labuma īstenošanai. Nu, pieredze bijusi par Ameriku, kur amerikāņi uzskatījuši, ka nu, viņi ir augstāk attīstītā nācija un vispārējie ir, ir pakārtoti zemāki un, un mazāk attīstīti. Um, nu, jā, kāda, kādas nu, tur tās nācijas un tā tālāk, es domāju, ļoti daudzām, īpaši lielajām nācijām un tautām ir, ir nu, kaut kādā ziņā saprotams tas augstāks pašlepnums, <laughs> droši vien tā, cik attīstība es to nemācēšu gan spriest, bet, bet pilnīgi viena lieta skaidra ir šajā visā, ka lepnība, augstprātība, iedomība un cita līdz ar to pazemošana, pazemināšana uh, nu, neveicina kopīgo labumu, un tas turklāt nav uh, nekas labs un veicinošs uh, nāciju, valstu starpā, kā mēs to redzam, nu, uh, šajā gadījumā uh, Ukrainā, kā, kā tiek īstenoti vardarbība uh, uz līdzīgu droši vien, kad, nu, uzstāja uz savām tiesībām Krievija, panicinot uh, Ukrainu, uh, daudz kur citur es pieļauju tāpatās notiek, nu, bet es domāju, tas attiec arī uz un, tādu lokālāku, um, tuvāk mājām, kā teikt, līmeni, kur um, tā skaitā, piemēram, arī draudzēs, ja, ja, ja parādās tāda um, um reliģiskā augstprātība pār citiem, tad vai, vai iznāks īstenot šo principu uh, draudžu līmenī, nezinu, nē, laikam nē. Nu jā, es domāju, eh, ka tā atgriešanās mums ir visiem nepieciešama un, un vienmēr jābūt vērīgiem pret saviem, ar, pret sevi arī tādā individuāla personīgā līmenī, eh, kur es atrodos eh, garīgi vai, vai neesmu jau lepnībā kritis, kas, kas nu jā, kas kaitē e, kopīgā labuma veicināšanai, īstenošanai. Nu jā, par to ir vērts aizdomāties, ir vērts aizdomāties. Katrā ziņā sirsnīgs paldies par zvanu. Uh, turpinot šo, šīs pārdomas par kopīgo labumu uh, un to atbildību, kas mums arī uh, tagad par to atbildību, kas mums visiem kopā ir jāuzņemas un, un jānes īstenojot kopējo labumu, tad šeit uh, baznīcas sociālās mācības kompendijā tiek teikts, e, ka kopīgais labums attiecas uz visiem sabiedrības locekļiem, neviens nav atbrīvots no sadarbības. Proti no tā, ka atbilstoši savām spējām piedaloties tā veidošanā un at, piedalāmies tā veidošanā un attīstībā. Tātad mēs ik viens e, esam aicināti e, darboties katrs atbilstoši savām spējām. Nu, tas ir tāds atkal, man pat gribētos teikt, tāds princips, eh, ko mēs ļoti, ļoti regulāri dzirdam, ka katrs atbilstoši savām spējām arī um, strādā, darbojas, lai veicinātu šo labo un kopīgo labumu šajā gadījumā, un, un šī atbildība nenoviena netiek noņemta, un, un savā ziņā uh, Jā, katra individuālie lēmumu un rīcības, lai veicinātu kopīgo labumu, lai um, dotu otram cilvēkam viņa pienācīgo cieņu un godu un arī um, um vaidzīgo um, pienācīgai dzīvei, tā arī um, katrs no mums uh, cenšas to, šo kopīgo labumu veicināt. Um, tāpēc es saku, kā mums iet, kā mums iet, ir vērts uzdot šo jautājumu uh, kādreiz arī sev. Jā, tā, tālūk. Kopīgais labums atbilst cilvēka cēlākajām tieksmēm. Arī tas šeit tiek uzsvērts, ka tas atbilst mūsu cilvēka cēlākajām tieksmēm. Bet to ir ļoti grūti sasniegt, jo tas prasa pastāvīgu spēju un centienus tiekties pēc citu cilvēku labuma tā, it kā tas būtu paša labums. Nu jā, norāda uh, uz to, par ko jau nu pat kā minēja, par to mm, lepnību un visādiem šitādām lietām, kas, protams, cilvēcīgi maisas pa vidu un maitā, arī labas lietas, <laughs> nu jā, kad, lai arī kupīgais labums ir tāds viens no cēlākajiem tikumiem, tomēr tas ir grūti īstenojams, jo tas pieprasa no mums to, ka mēs, nu, es teiktu, tā kā savā ziņā pārkāpjam sev pāri vai liedzam sev kaut ko, ar mērķi dalīties, dalīties ar līdz cilvēkiem un eh, ļaut arī otram cilvēkam baudīt to pašu labumu, eh, ko es esmu saņēmis un tādējādi arī īstenojot šo kopīgo labumu. Eh, bet, bet jā, šis it kā pārkāpt sev, atņemt no sevis, dalīties ar to, kas arī man ir, ar otru cilvēku nebūtu nav tik vienkāršajā lepnība. Uh, skaudība, greisirdība un viss cits eh, atmostas mūsu um, eh, vēnās un, un neļaut to tik vienkārši īstenot. Un, un tad atkal mēs varam runāt par kristīgo eh, tādu um, atgriešanās aicinājumu, ikreiz atzīstot savu vājumu un, un grēcīgumu un cenšoties, nu, gribas teikt, arī tā strādāt ar sevi, mainīt sevi. Uh, veidot sevi ehm, pēc Dieva attēlu un līdzības un to pašu arī ehm, ļaut citiem baudīt ehm, ar manu konkrētu rīcību un lēmumiem. Turklāt gan individuālā, gan sabiedriskā līmenī tas tā būtiski, būtiski šeit tiek uzsvērts. Jārūpējas, lai radītu labumu, sadalījums, lai radīto labumu sadalījums, kas acīm redzot kļuvis par cēloni krasai atšķirībai starp dažādām kārtīgi, ārkārtīgi bagātiem cilvēkiem un neskaitāmiem trūkumu cietējiem tiktu labot saskaņā ar kopīgā labumu normām, tas ir sociālo taisnīgumu. Nolasīšu vēlreiz, jo es pats šeit drusku samisējos, neskaidri es pieļauju, bet tiek uzsvērts, un šeit ir atsauc uz pāvestu Piju 11, kurš saka, kad ir jārūpējas, lai radīto labumu sadalījums, kas acīm redzami kļuvis par cēloni krasai atšķirībai starp dažādiem ārkārtīgi bagātiem cilvēkiem un neskaitāmiem trūcīgajiem tiktu labots saskaņā ar kopīgā labuma normām, tas ir sociālo taisnīgumu. Nu, jā, citiem vārdiem ir jāpanāk tas, kad uh, tas labums, eh, ko bauda, eh, kas nu, radītais labums, mūsu zemes labumi, kas, kas mums šeit uz zemes ir dot, ka zinām, zeme mums visiem ir viena, un, un tad arī tie labumi mums visiem ir doti šeit, un ir jārūpējas, lai nebūs šī netaisnība, kad ir bagātie cilvēki, kuri var baudīt eh, visus iespējamos labumus un dažu brīdi līdz pat um, tādai uh, E, labumu eksploatācijai, zemes labumu eksploatācijai, kamēr vienlaikus liedzot e, pat pašu minimumu cieņpilnai dzīvei daudziem, jo daudziem nabadzīgiem cilvēkiem. Un kad šeit, jā, šo, šo, šo, šo situāciju jārisina par pamatliekot šo kopīgo labumu, e, sociālai, atgriežot sociālo taisnīgumu uh, arī mūsu sabiedrībās. Un, jā, tas atkal, manuprāt, eh, ir kā tāds eh, ļoti skaidrs un spēcīgs signāls, kad eh, jā, ir jāparūpējas, ir jāparūpējas tiešām, lai labumi, ko Dievs ir devis, arī būtu lietoti visu labumam. Tālūk, ejam vēl vienā muzikālā pauzītē, un tad noslēgsim šo katehēzi. Mana sirds, mana sirds, Manā sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klīns un patvērums, kungs tevā o, kungs tevā o. Mana sirds, mana sirds, manas sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klints un patvērums. Kungs, Sebao, kungs, Sebao. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, sveicināti! Šeit es priestēt Jānis un dienas katehēze runājam par kopējā labuma principu, kā tādu pamatprincipu uh, sabiedrības labklājības veicināšanā, uzbūvē kopumā, eh, tā varbūt tās pārfrāzējot varētu teikt. Un noslēgsim šo kadehēzi nedaudz pārlasot arī par politiskās kopienas uzdevumiem. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti pat interesanti ļoti daudziem. Um, uzreiz jāsaka, ceru, ka tas neizklausīsies arī pārāk moralizējoši mūsu politiķiem, jo es ticu, eh, kad ir, ir tiešām daudz arī tādu, kas eh, kas cenšas un, un, un dara to labāko, lai veicinātu to, um, to labumu. Un, un varbūt tās arī no malas mums, uh, kā teikt, ierindas cilvēkiem nebūtu nav tik vienkārši to pamanīt uh, un to efektu just, uh, vai tas būtu mūsu maciņos vai, vai kaut kādās citās mm, lietās, un tomēr, es domāju, ir daudz, kas, uh, kas tiešām no sirds uh, kalpo valstī. Tā kā, nu, lai tas nav kā milzīga kritika un vienlaikus to šeit tiešām kā tāda refleksijas iespēja tam, kā tad es rīkojos un vai, vai mana rīcība ir balstīta uz šādiem uh, principiem, uz šāda kopīgā labuma principa. Kas tad šeit tiek teikts? Kopīgā labuma sasniegšanu, gulst, sasniegšanu uh, Atbildība, piedošana, atbildība par kopīgā labuma sasniegšanu gulstas gan uz atsevišķajām personām, kā jau tas tika minēts, gan uz valsti, jo kopīgais labums ir politiskās varas pastāvēšanas jēga. Tātad politiskās varas jēga ir kopīgā labuma īstenošana. Droši vien, lai sadalītu to labumu, kas mums ir, uh, to izdarītu taisnīgi un, un cieņpilni, ir arī jābūt šai politiskajai struktūrai, kas to arī veicina, jo pretējā gadījumā, laikam, mēs kā cilvēki mums ir tomēr grūti pārkāpt sev pāri, pat ja arī apzināmies šī ideāla cēlumu un arī nozīmi, vērtību, vajadzību, tad tomēr tas nebūtu nav tik vienkārši. Un tādēļ, jā, no nu jā, sabiedrību veidojam uh, ar šo politisko kārtību, struktūru, uzticot tai zināmu varu arī par visu šo labumu sadali. Jā. Valstī, kas pilsoniskās sabiedrības izpausme, jāgarantē saskaņota vienotība un saskaņotība, vienotība un pilsoniskā sabiedrības organizācija, lai ar visu pilsoņu ieguldījuma palīdzību sasniegtu kopējo labumu. Tā tad ir jāgarantē valstī jādara viss, lai ļautu tādā saskaņā, vienotībā un pilsoniskās sabiedrības organizācijās, e, caur kurām tad veicinātu e, šo kopīgā labuma īstenošanu mūsu valstī. Atsevišķa persona, ģimene vai organizācija nespēja saviem spēkiem vien panākt savu pilnīgo attīstību, tāpēc rodas nepieciešamība pēc politiskās, politiskām institūcijām, kuru mērķis ir personām darīt pieejamus nepieciešamos materiālos, kultūras, morālos un garīgos labumus. Tā šeit tiek teikts kad jā, tas, ko jau pirms mirkļa teicu, kad nu, nav viegli mums individuāli vai, kā šeit arī tiek norādīts, pat ģimeņu uh, līmenī vai organizāciju līmenī vienām pašām to īstenot, un kad ir jābūt uh, savā ziņā tādai, uh, tādam organismam, kas mūs uh, savieno, un šeit, nu, jā, iz, izskatās, ka tā ir tā politiskā struktūra, kura, uh, kurai pienākums ir rūpēties par to, lai ik viens uh, no individuālā līdz eh, grupu, kopienu, organizāciju līmenim, tad arī spētu jā, īstenot šo kopīgo labumu un, un, un ar valsts starpniecību nodrošinot, ka katram ir pieejamais resurss, vai tas būtu garīgie, morālie labumi, kultūras ne, vai materiālie uh, um, labumi, uh, nepieciešamie uh, nepieciešamās vērtības, lai tad arī īstenot šo labumu. Sabiedriskās dzīves mērķis ir kopīgais labums. Piekrītat, rādījumi arī klausītāji, ka sabiedriskās dzīves mērķis ir kopīgais labums, kas mums visiem ir kā atbildība Janas un jā, darbojas, lai to arī īstenotu. Valsts valdībai ir īpaši pienākums taisnīgi saskaņot dažādu jomu intereses, pareiza grupu un individu īpašo labumu harmonizēšana ir viens no sarežģītākajiem valsts varas uzdevumiem, un to mēs arī redzam arī šī brīža Latvijas situācijā, cik ārkārtīgi grūti ir tiešām, kā šeit saka, harmonizēt līdzsvarot dažādo eh, grupu vajadzības valsts ietvarā, vai, piemēram, pensionāru un, un eh, ģimeņu vajadzības, un pārdalīt arī tos labumus tā, lai sadalīt, ne pārdalīt, sadalīt tos labumus tā, lai tiešām ik viens varētu cieņpilni attīstīties un, un baudīt, eh, baudīt to, tā, to, to kopīgā labuma privilēģiju, ko uh, Eh, tas nodrošina šo, nu, gribas teikt, labu dzīvi. Valsts kopīgais labums jāinterpretē nevis tikai saskaņā ar vairākuma gribu, bet ņemot vērā visu pilsoniskās sabiedrības locekļu, arī mazākuma patieso labumu. Tātad patieso labuņu, labumu ņemot vērā nevis vienkārši, kā jau iepriekš tika arī minēts, matemātiski sadalot, tātad kur uh, kur ir uh, vairāk balsis, tur mēs arī eh, uz turieni mēs novirzam vairāk šos labumus un citur atkal atņemam vai, vai ideoloģiju, kurai seko, nu, piemēram, eh, policiskā partija, tad arī gūst privilēģijas un, un šī kopīgā labuma svira sveras viņu virzienā, aizmirstot par um, mazākumā esošajiem, bet kad jā, tie tiešām uh, ir jābūt gana pāri eh, ikdienišķumam un, un cilvēciskajam vājumam, lai patieso labumu vispirms izsvērtu, saprastu, kas tas ir, un to arī ar šī kopīgā labuma principu piedāvātu un nodrošinātu ikvienam valsts iedzīvotājiem. Sabiedris, sabiedrības kopīgums, kopīgais labums nav pašmērķis, tam Vērtība ir tikai saistībā ar personas galīgo mērķi un visas radības kopīgo labumu. Dievs ir savu radību galīgais mērķis un kopīgajam labumam nekādā gadījumā nedrīkst atņemt tā transcendento aspektu, kas pārsniec ar vēsturiskos. Tātad kopīgo labumu apzināties, ka, tad, ka tas ir tikai līdzeklis, lai tiešām mēs spētu tiekties arī uz šo mūsu galīgo mērķi, kas ir Dievs un Dievs un arī šī, šajā, šajā kopīgajā labumā ieraudzīt to, eh, ka tas ved mūs pie augstākā labuma, eh, pie paša dieva. Es pieļauju, ka sekulārā sabiedrībā, protams, mēs varam runāt par kopīgo labumu, bet visdrīzākais mēs eh, tā kā izņemam šo transcendento, šo dievu ārpus šī kopīgā labuma un, un saviem spēkiem vien <clears throat> mēģinam to arī īstenot, bet uh, Šeit, protams, ir uzsvars arī uz to, ka kopīgais labums pats par sevi var nebūt, <clears throat> nebūt tas, ko, uz ko mēs esam aicināti galu galā. Bet kad Dievs ir mūsu augstākais un galīgais mērķis. Ja skatījums būtu tikai vēsturisks un materiālistisks, kopīgais labums tiktu pārvērsts par vienkāršu, uh, sabiedriski ekonomisko labklājību, bez jebkāda transcendenta mērķa tas ir, bez tā pastāvēšanas dziļākā pamata. Tātad, ja kopīgajam labumam atņemam šo Dievu kā galīgo labumu, ja mēs visu noreducējam, atļaušos tā teikt, uz uz um, materiāliskajiem labumiem, uz, uz kaut kādiem vēsturiski sociālajiem labumiem, tad mēs varam runāt par visu ko par sabiedriski ekonomisko labklājību, taču uh, bez dziļāka pamata. Nu jā, es domāju, tā ekonomiskā labklājība ir ārkārtīgi būtiska un svarīga, un mēs redzam, cik ļaudz ciešanu ir tādēļ, kad mm, nav uh, eh, pie, pietiekami resursi cilvēkiem un kādēļ ir jācieš, un vienlaiks arī redzam to, uh, cik daudz iztrūkst un cik maz var ekonomiskā labklājība nodrošināt tad, ja mums ir pazudusi jēga, ja mums ir šī dziļākais pamats e, ir, ir atņemts, e, izņemts ārā un, un pazaudēts. Tad pat arī šī ekonomiskā labklājība var nebūt e, spējīga šo labo dzīvi mums nemaz nodrošināt. Tālūk katrs darām to, ko varam, lai veicinātu šo kopīgo labumu, un kad varam, tad arī norādam, kad ir šāds princips, un, un ka to mēs tā vienkārši arī nevaram noignorēt. Es pieļauju, jā, ka diskusijām ir jānotiek arī tā skaitā politiskā līmenī, lai, lai vienotos un, un panāktu kompromisus un harmonizētu un līdzvarotu šīs eh, dažādās uh, Eh, dažādo grupu vajadzības, eh, bet lai tiešām ik viens varētu baudīt arī šo uh, cieņpilnu un, un dzīvei, cilvēka dzīvei vajadzīgo pamat uh, vajadzību uh, apmierināšanu, nodrošināšanu, kas beigu beigās cerams arī var vest uh, pie šiem dziļākajiem pamatiem, pie paša Dieva, kā dzirdējām.